ibodatdan tutgan o'rni agar misol joiz bo'lsa tahorat namozga nisbatan tutgan o'rinni oladi namoz har qancha ko'rinishlikda chiroyli bo'lsa, tahorat bo'lmasa, bu namoz bo'lmaydi. Shunga o'xshagan ibodatlar ko'rinishlikda har qancha chiroyli bo'lsa ham, u tauhid asosida bo'lmasa, u ibodat bo'lmaydi. Go'yoki tauhidning aksi bo'lgan shirk bu najas manzilatidagi najas tekkan narsa libos nopok bo'lganga o'xshagan najas tushgan suv har qancha toza suv bo'lsa ham najas tushishligi bilan nopok bo'lganga o'xshagan bu ibodatga shirk najasi tushishligi bilan bu ibodat har qancha ko'p bo'lishligi bilan shu ibodat barbod bo'ladi agar shirk amalini qilishsa u qilgan amallari hammasi habata bo'ladi. Har qancha ko'p yaxshi amallar bo'lsa ham, shirk amali sodir bo'lishligi bilan bu amal hammasi barbod bo'lganga o'xshagan. Har qancha shirin bir suyuqlik bo'lsa ham, unga bir shirk ya'ni bir ozgina bir najas tushib qoladigan bo'lsa nopok bo'lganiga o'xshagan shuning uchun biz o'zimizni odatlarimizda bo'lgan ba'zi bir shirklarga to'xtalib o'tmoqchiman. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytlarki, "Ahwasumma akhafu alaykum ash-shirkul asghar" dedilar. Men sizlarni ustingizda qo'rqadigan narsamning eng qo'rqinchlirog'i shirki asghar dedilar, kichkina shirk dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimlarni ustida qo'rqdilar? Tamomiy bashariyatning tog'asi bo'lgan sahobalarga xitob qilyaptilar. Sizlarning ustinglarda deb sahobalarga xitob qilyaptilar. Demak, sahobalarning ustida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shirkdan qo'rqqan narsalari eng qo'rqinchli narsa bo'lgan bo'lsa, boshqa ummatni bir holiga boydir. Undan tashqari qo'rqqan narsalari ash-shirkul asghar, kichkina shirk dedilar. Kichkina shirkdan qo'rqdilar. Ya'ni katta shirkdan ashablarning salomat ekanliklariga qisman bir dalolat qiladi bu so'z. Lekin kichkina shirk qo'rqinchliroq dedilar. Qulu nima shirkul asg'ar kichkina shirk nima deb so'rashganlarda arriya ya'ni riyo dedilar biz o'zbek tili bilan qo'pol qilib tarjima qilganimizda xo'ja ko'rsin mana bu narsa bu kichkina shirk dedilar shundan qo'rqdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam shirk nima ekanligini bayon qildilar Bu bayonlari voqei holatlarda sodir bo'ldi. Shirki akbar Allohga sharik qilishlikni Alloh kechirmaydi. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Va man yushrik billahi faqad istara isman azima. Alloh o'ziga sharik qilinishligini kechirmaydi. uni bu gunohlarini gunohlarni xohlagan bandasinigini kechiradi kim Allohga bir narsani sharik qilgan bo'lsa Allohga katta bir bo'xton qildi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan ummatlar o'rtasidagi kelishmovchilik bu Allohni inkor qilishlikdan emas edi Allohni ba'zi sifatlarini inkor qilishlikda emas edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh. Ey odamlar la ilaha illalloh deylar deb xitob qilayotgan kishilar Allohni inkor qilmasdi. Allohni bor deyshardi. Allohni yaratuvchi, yakka yaratuvchi deb bilishardi. Koinot yerni kim yaratgan deyilsa, Alloh deyishardi. Allohni yakka rizq beruvchi zot deb tan olishardi. Koinot yerni Alloh boshqaradi deyishardi. Alloh o'ldiradi, Alloh tiriltiradi. Yagona bu sifatlarda yagonadir deb tan olishardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shular bilan kelishmadilar. Nima uchun? yakka Allohni o'ziga ibodat qilishmasdi. Ibodatni Allohni o'ziga qilishmasdi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga xitob qilganlarda juda ko'p murakkab suratlarda xitob qilmadilar. La ilaha illalloh deyiladi. Ular yaxshi bilishardiki, iloh kalimasini nima ekanligini. Iloh yagona ma'bud degani. Ya'ni sig'iniladigan zot yagona. Iloh kalimasini hozir musulmon kishilargina emas, balki ilmni da'vo qilgan musulmonlar tushunmayotgan ma'noni johil kofir mushriklar vaqtda tushungan edi. Iloh kalimasidan yagona ma'bud degan ma'noni ular tushunishgan edi. La ilaha illalloh haqni la ma'muda illalloh deb tushunish kerak la ilaha illalloh kalimasini biz qanchalik chuqur kalima ekanligini bilishimiz uchun alloh subhanahu va taologa Musa alayhissalom munojot qildi Musa alayhissalom munojot qilib aytdilarki ey Rabbim senga yaqin qiladigan bir kalimani gapirib yuray deganlarida Kala Musa ya Rabbi alminni şey'en azkuruke ve ad'uke bihi. Seni yodingga olib, senga shun bilan duo qilib yuradigan bir narsani ta'limini bergin. Dedilar Musa alayhissalom. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bu hadisni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilyapti. Ya'ni ya Rabbi allimni şey'en azkuruke ve ad'uke bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illalloh. Alloh subhanahu va taologa payg'ambar kalimulloh Tavrot egasi bo'lgan zot seni yodlab yurib, senga duo qilib sig'inib yuradigan bir narsani ta'lim bergin degan vaqtda la ilaha illalloh degin deb ta'lim berdi. Shunda Musa alayhissalom aytlarki, "Qola ya Rabbi" kullu ibadika yaquluna hada. Hamma bandalaring bu narsani aytadi. deganlarda Alloh subhanahu va taolo ya Musa لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله ibn hibbon hokim o'zlarining jomi sahihlarida rivoyat qilgan agar yetti osmon va uni obod qilib turuvchi maloikalar ya'ni g'oyriy mendan boshqa deyapti alloh taolo hamma mavjudot yetti osmon va yetti yer hammasi tarozini bir pallasiga qo'yilsa qadr qiymatda la ilaha illalloh ikkinchi pallaga qo'yilsa la ilaha illalloh og'ir keladi dedi alloh taolo la ilaha illalloh agar bu kalimani har bir kishi o'zini hayotiga tadbiq qilolasa shunchalik qadrli qiymatli kishiga aylanadi ollohni huzurida shunday qadrli kishiga aylanadi la ilaha illallohni haqiqati bilan aytgan oz kishini alayhissalomning davrida to'qqiz yuz ellik yil muso alayhissalom da'vat qilishliklari natijasida juda ozchilik iymonni qabul qildi shu ozchilikni alloh taolo juda ozchilik iymon keltirdi deb aytyapti ba'zi bir kishilar buni rivoyat asosida sahihmi sahih emasmi olloh biladi o'n ikki kishi iymonni qabul qilgan deyiladi shu o'n ikki kishi la ilaha illallohni haqiqati bilan tan olganligi uchun yer kurrasida olloh butun bashariyat uchun obod qilgan yerni shu o'n ikki kishini salomat saqlab turib tamomiy olamni yo'qotib tashladi botqoqni tagida qo'ydi la ilaha illalloh kalimasini aytgan zotlar ollohni huzurida qadrlidir olloh ularni dushmaniga xor qilib qo'ymaydi dushmaniga mag'lub qilib qo'ymaydi modomiki la ilaha illallohni haqiqati bilan aytib hayotiga tadbiq qilolmasa ammo ming afsuski hozirgi vaqtda hali aytib o'tganimizdek rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davridagi johil kofir mushriklar tushungan ma'noda hozirgi vaqtda musulmonlargina emas ilmli musulmon kishilar ham shuni tushuna olmaydilar ular Takror aytamiz Allohni bor deyshadi. Allohni roziq deyshadi. Yagona Alloh rizq beradi deyshadi. Yagona Alloh koinotni yerni yaratgan va bizni yaratgan deyshadi. Yagona Alloh koinotni yerni boshqaradi deyshadi. Mana shunday deb La ilaha illallohni yaxshi tushunishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi turishdi. Nima uchun? Bu kalima ularning soxta obro'larini, soxta amallarini hammasini barbod qilgan edi. Bu kalima oliy bo'lsa, hamma soxta ishlar hayotda yo'qiladi. Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan eshitdim deydilar, aytganliklarini qolallohu taala Alloh azza va jalladan rivoyat qilib, "Yabna Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataaya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة alloh taolo inson farzandiga xitob qilib ey inson farzandi agar yerni qobig'i to'la xato bilan kelsang menga hech bir narsani sharik qilmagan holatda kelsang men senga yerni qobig'icha mag'firat bilan ro'baro bo'laman deydi agar shirkdan salomat bo'lsa Alloh xohlasa gunohlarni kechiradi. Mana bu hadisda yerni qobig'icha xato bilan ro'baro bo'lsang, men yerni qobig'icha mag'firat bilan ro'baro bo'laman deydi. Ammo Allohga hech bir narsani sharik qilmaslikni shart qilingan. Ammo shirk bo'lsa, kechasi turib ibodat qilib yig'lagan, kunduzi nafr ro'za tutgan, bu amallar hammasi barbod bo'ladi. Bunda ham shak shubha yo'qdir. Shuning uchun bizning bir hayotimizda ba'zi bir oddiy suratda shirk amallariga giriftor bo'linib qolinadigan ba'zi bir narsalarga eslatib o'tmoqchiman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chunki shirkdan nihoyatda ummatlarni o'rtasida qo'rqdilar. Shu shirkni qattiqligi haqida biz yana shu narsani bilsak shu hadis sharifdan biz o'zimizga xulosa chiqarib olsak bo'ladiki rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadisni husayd degan zotdan rivoyat qilinadiki bu kishi aytgan ekanlarki inshaalloh buni sharhini sal turib qilamiz shunda bu kishi eshitganlarida ya'ni ruqya ruqya deb aslida dam solishlikni aytamiz qur'oni karim bilan dam solishlik haqida yoyinki ruqya mutlaqo odamlarni duo qilligi islomda ruqya yo'q degan ma'noni olinganda faqat bu duoxonlik bunday narsalar qilinmaydi illo min aynin ko'zdan va hamda suma isma bu narsadan ruqya o'qilinadi degan hadisni rivoyat sharhlaymiz shunda bu kishi eshitganlarda eshitgan narsasida to'xtagan odamga allohni yaxshiligi bo'lsin deb abdulloh ibn abbos roziyallohu anhuda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan bir hadislarni keltirib عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل أو الرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم إنكي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك من جاء ummatlar menga قلن رسول الله صلى الله عليه وسلم merosga chiqqanlarda yo tushlarida. Shunda ba'zi payg'ambarlarni ko'rdimki, ular bilan bir kichkina jamoa bor. Rahb deb 3 dan 12 tagacha bo'lgan jamoani rahb deydi arab tilida. Ba'zi bir payg'ambarlar menga ko'ldalang qilindi, ular bilan bir kishi yoyinki ikki kishi bor. Ya'ni ummati bitta yoyinki ikkita ummati bor. Ba'zi payg'ambarlarni ko'rdim birorta yonida ummati yo'q bu nimaga dalolat qiladi bu payg'ambarlar da'vatdan sustlik qilgan emas ular to'xtamsiz ollohni buyrug'ini ollohni buyrug'i qanday bo'lgan bo'lsa shunday da'vat qilishganlar lekin ularga ergashgan kishilarning sonini oz bo'lishligi ular haqdan siljishmagan shu haqqa xohlasa ergashsin xohlamasa ergashmasin ammo bu haqqa buzishmagan odamlar bilan murosa qilmagan shuning uchun ham mana shunday payg'ambarlarcha da'vat qilgan payg'ambarlarga ergashgan kishilarning ozligiga dalolat qiladi bu ko'p ummat shirkdan salomat bo'lmaganligiga dalolat qiladi to'satdan katta bir qoralik ko'plik menga ko'zalang qilindi men ummatim bo'lsa kerak desam bu muso va uning ergashgan qavmlari deb aytildi qarasam katta bir qora ko'rdim mana bu sizni ummatingiz deyildi qiyomatgacha bo'lgan ummatni ichida agarki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'ziga qattiq ergashgan ummatlar oz bo'lsa ham qiyomatgacha bo'lgan muddat ichida albatta ko'p bo'ladi ulardan yetmish mingi borki jannatga behisob kirishadi deb xitob qilindi azob bo'lmaydi ularga ya'ni azobi qabrni ko'rishmaydi hisobsiz bo'lishligi qiyomatda hisob berishmaydi azob azobi qabr bo'lmaydi Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ettiler o'rinlaridan turun manzillarga kirib ketdilar. Ya'ni hijrai saodatga kirib ketdilar. Adamlar bu 70 ming kim uchun deb bahs bo'lishdi. Ba'zilar aytdilarki, "Fala'allahumul-ladina sahibu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam." Resulullah sallallahu alayhi vasallam bilan hamma ishda işte, sharik bulup birga bo'lgan kişiler bo'lsa kerak dedik. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا mumkinki bular islomda tug'ilib Allohga hech bir narsani sharik qilmaganlar bo'lsa kerak. Hayotida shirk amali ulardan sodir bo'lmagan kishilar bo'lsa kerak. Ya'ni avval mushrik bo'lib keyin islom keltirganlar emas u, birdan tug'ilgan vaqtlarda islom davrida tug'ilib, qozoq hayot bilan kechirgan kishilar bo'lsa kerak. Va zakaru ashya bir necha narsalarni esga olishib aytishdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqdilar, shunda fa akhbaruhu u kishini xabardor qilishdilar shundan. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون u yetmish ming toifa ruqya ya'ni duoxonlikni talab qilmasdan yashaganlar duoxonlarga giriftor bo'lmagan kishilar badanini kuydirib davolamaganlar kay bu kuydirib davolashlik islom kishilarida birodarlar kuydirib davolashlik bu kam topilgan buni shariat man qilayotgani yo'q lekin kuydirishlikka rozi bo'lmagan kishilar deb alloh subhanahu va taoloning eng ulug' yetmish ming bandasi o'zini badanini kuydirib davolamaganlar shumlanmaganlar ya'ni har xil narsalardan shumlanib shumlanish hammamizga ma'lum bu boyovli turibdi uy vayron bo'ladi bu turibdi yo'l bekildi va hokazo shumlanmasdan yashaganlar lekin insonni qalbiga bu kelishligiga alloh subhanahu va taolo hisob qilmaydi shu kelgan narsaga qarab amal qilishligi bu shumlanishligi islomga ziddir robbilariga tavakkul qilib yashaydi shunda ukoshat ibn degan sahobalardan bittalari o'rinlaridan turib meni shu yetmish yetmish ming toifani bittasi bo'lay duo qiling dedilar siz shulardansiz dedilar boshqalari turdilarda فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم meni ham shu 70 ming toifadan bo'lishligimni Allohga duo qilsinlar deganlarda sadaqaka biha ukasha. Ukasha sendan ilgari egallab oldi bo'limni deb qo'ydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bundan keyin javob aytmaganlari, undan keyin yana bir kuch turishi mumkin, undan keyin yana bir kuch turishi mumkin. Shuning uchun ham savolni avvalini to'sib qo'ydilar. Xullas bu hadis sharifda hatto sahobalar birinchi shu martaba ollohga hech bir narsani sharik qilmagan kishilar bo'lsa kerak deb shirkni qanchalik yomonligini hatto johiliyat davrida esa ham yomon bo'lsa kerak deb tushunishganliklariga dalolat qiladi xullas biz ba'zi bir hayotimizda bo'lgan shirklarga to'xtalib o'tmoqchimiz hali aytib o'tgan hadis sharifda ko'z va hamda isitmadan ruqya bunga masalan duo qilishlik agar Qur'on Qur'oni Karim oyatlari bilan bo'lsa ulamolar bunga ruxsat berishganlar sahobalarning ba'zilari ba'zilari mutlaqo ruxsat berishmaganlar chunki abdulloh ibn masud ruxsat bermagan sahobalardan hisoblanadi abdulloh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 Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kunishdan bo'lgan bir halqani qo'liga bog'lab olgan kishini ko'rdilar. Faqala mahadihi, Bu nima dedilar? Qala minal vahima. Bu vahimadan saqlanishlik uchun vohina deb ko'p tabiblarni fikrida yelkadan o'tgan bir tomirki shu kasallangan bir tomir ba'zilar bo'lsa bilakdan ba'zilar oyoqdagi bir tomirni og'rishi shu narsani kasallikdan saqlanishlik uchun men shu halqani qo'limga bog'lab oldim dedi فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا olib tashla dedilar bu senga vohina arab tilida suslik degani ya'ni suslik ma'nosi bor bu badaningni susaytirishlikdan boshqa narsani ziyoda qilmaydi senga battar kasallanasan dedilar agar bu kasallanib qolsayu mayli agar o'lsang shu halqa seni qo'lingga bog'langan holatda o'lsang hargiz najot topmaysan dedilar ya'ni bu shirkliga ishora qildi demak bir kishi o'zini qo'liga biror bir narsani bog'lab olsa halqa yoinki ip shunga o'xshagan narsalarni biror kasallikni bo'lmagan bo'lsa bu narsa shirkdir agar shu narsa uni ustida turgan holatda o'lsa hargiz najot topmaydi amir roziyallohu anhudan marfuan bu rivoyat qilinadiki من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له agar bir kishi tumor taqlagan bo'lsa olloh ishini bitkazmasin agar bir kishi vadaa ya'ni tinchlanishlik uchun biror narsani bog'lab olgan bo'lsa olloh uni tinchlantirmasin dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu narsa yana takror aytamiz hali aytib o'tganimizdek ixtilofli masalani hali aytib o'tdik shu narsa bilan birga tushunilishi kerak ba'zi rivoyatlarda kim bir tamima osib olgan bo'lsa mushrik bo'libdi degan ekanlar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki bu kishi qo'lida bir ip bog'lagan odamni ko'rdilar bu ipni hech narsa yo'q edi bunda isitmadan saqlanishlik uchun bog'lab oldim degan biz hozir bu yerda o'tirganlar hayron bo'lishligi mumkin nahotki bir kishi johilligi shu darajaga chiqarmiki bitta ipni isitmaga kirmasin deb bog'lab olarmikin shunday johil odamlar bo'lgan deb o'ylab qolishi mumkin hozirgi vaqtda qilinayotgan johilliklar ham undan ortiq emas birodarlar hozirgi vaqtda ko'z tegmasin deb eshikka qoqib qo'yilgan taqa Bu idmoqlashlikdan ortiq johillik emas bu narsa. Masalan, ko'z tikanni qo'yib qo'yilinishlik. Bu narsa mabodo bir kishi shu yerga kelganda ko'ziga kirib ketsin, ko'zi o'yilib tushsin desa to'g'ri bo'lishi mumkin. Masalan, shuni shu borganda shu bir adasini yesin shu odam desa mumkin buni to'g'ri deb tavjih qilish mumkin. Lekin shu narsa eshak otlar bavul qilsa hech qanday zararni yetkazolmaydigan yerda turgan tikan ustingga chiqishligi bilan tamomiy shu odamlarni ko'zdan saqlaydi deyishlik u ip bog'lagandan ko'ra johilroq bu narsa ko'rdilarda uzib tashladilar va alloh taoloni mana bu oyatini o'qidilarda odamlarni ko'piga ko'pi Allohga iymon keltirdim deydi-yu, mushrik holatida iymon keltirdim deydi. Degan oyatni o'qiydi. Ko'pchilik birodarlar, ko'pchilik Allohga iymon keltirdim deydi-yu, o'zi mushriklikdan bexabar. Yo'inki biror xabar bor qilsa, ham olmaydi. Hali darsimizda avvalida ruqya va tumarlar haqida alohida to'xtalib o'tamiz dedik. Ruqya va tumorlar haqida. ruqya nima ruqya qur'oni karimdan yoinki boshqa ma'sur duolardanmi ma'sur emas duolardanmi hammasidan to'plab xohlagan narsalarni yozib o'qilingan duo yanki yozib shuni osib olingan narsa bu tamima deymiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga abu bashiril ansoriy roziyallohu anhu safarda birga bo'ldilar ba'zi safarlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam elchi jo'natdilar ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت شك راوي بدل قلادة من وتر أو قلادة payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam elchiyaptilarki biror tuyani bo'ynida bunday bo'yniga bog'langan ip qolmasin dedilar magar uzib tashlansin dedilar abdulloh ibn masud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki bu kishi aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitdimki va va shirkun abdulloh ibn masud aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitdimki ruqo ya'ni azayimxonlik va tumorlar va tivala shirk deganlar shunda biz azayimxonlik tumor bu narsalarni hammasini tushunamiz birodarlar tivala nima tivala ayollarni erkaklarga yaxshi ko'rinishligi yoyinki erkaklarni ayollarga yaxshi ko'rinishligi uchun qilinadigan amal bizni o'zbek tilida isma va sotma deyiladi mana bu narsa shirk deganlarini eshitdim deb abdulloh ibn masud roziyallohu anhu rivoyat qiladilar abdulloh ibn hukayndan rivoyat qilinadiki marfuan man ta'allaqa shay'an vukkila ilayhi imom termiziy va imom ahmad ibn hanbal rivoyatlari kim bir narsani oslasa shunga topshirilib qo'yiladi alloh subhanahu va taolo aytadiki bor ana shu narsa seni qutqarib olsin deydi mana bu avvalgi tumorni umumiy aytgan vaqtimizda shuni bilib qo'ymoqligimiz kerakki ba'zi ulamolar agar muallaq osilingan narsa qur'oni karim oyatlari bo'lsa ba'zi salaflar bunga ruxsat berishganlar ba'zilar ruxsat berishmaganlar ruxsat bermasliklarini sababi bittasi boshqa narsalarning yozilishiga ham sabab bo'ladi deb yoyinki xorlanishlikka sabab bo'ladi deb ruxsat berishmaganlar abdulloh ibn masud roziyallohu anhu shular jumlasidandir ruxsat bermaganlar jumlasidandir rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana avvalgi nimada aytib o'tdik ruxsat berganlari borki ko'z va isitmadan mabodo qur'oni karim oyatlari yozilingan tamima tumorga ruxsat berganlar mana bu narsa mustasno bilib qo'yishimiz kerak alloh subhanahu va taolodan boshqani nomiga atab so'yishlik bu shirkdir قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين salat namoz va nusuk nusuk bu Alloh yo'lida so'yilingan hayvonni aytiladi. Bular hammasi hayotimu namotim hammasi shariki yo'q bo'lgan Alloh subhanahu va taologa deb ayting deb Alloh buyuryapti. Fasalli li robbika vanhar. Rabbingizga namoz o'qing va har so'yishingizni ham rabbingizga qiling ali roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki حدثني رسول الله alayhi الله عليه وسلم بأربع كلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم تتى سزنيتلر لعن الله من ذبح لغير الله bittasi Allohdan boshqani nomiga so'yganni Alloh la'nat qilsin dedi. ota onasini haqqiga la'nat aytganni olloh la'nat qilsin dedilar shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga savol qilindiki yo rasululloh bir kishi nahotki ota onasiga la'nat aytadimi dedilar shunda biror bir kishini otasiga onasiga la'natlaydi yo so'kadi u ham meni ota onamni so'kdingmi deb u ham so'kadi va uni ota onasiga la'nat aytadi mana bu o'zini ota onasiga la'nat aytgani dedilar va shu unday suratda ota onasiga la'nat aytganga ollohni la'nati bo'lsin dedilar لعن الله من آذى محدثا أو محدثا Alloh la'nat qilsin muhdatniga joy berganlar muhdat biror bir jinoyat qilgan u jinoyatdan qasos olinishligi kerak edi shar'an shar'iy jinoyat qilganu u shar'iy jinoyat qilgandan qisos olinishligi kerak bo'lgan odamni bekitib qisos olinishlikdan saqlab qolishlik uchun bekitgan odamga allohni la'nati bo'lsin dedilar mabodo bir kishini bir kishi qatl qilgan bo'lsa yo bir a'zosini judo qilgan bo'lsa shu odamdan shariat qisos olishlikka buyuraydi mana bu qisos olinadigan odamni bir kishi o'zini himoyasiga olib bekitib shuni qisos olinishlik yo'lini to'ssa allohni la'nati bo'lsin dedilar yoinki muhdisan birodarlar mana bu biz uchun juda xavflidir muhdisan o'qisak muhdis bidatkor degani uni joylasin degani bid'atkor kishiga yordam berganga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Bir kishi bid'atni qilishligi qalbida tazarru bo'lib yolborib Xudoyo men shuni giriftor bo'lib qilyapman deb qalbida bir yolborib yurishligi bu boshqa masala. Bunda o'zini mumkin majburligi bilan gunohkor bo'lmasligi mumkin desak, mabodo. Uzr yo'q u albatta. lekin muhdis bo'lgan odamni quvvatlar shuni gap to'g'ri deb shuni quvvatlaganga allohni la'nati bo'lsin dedilar yerni manorasini o'zgartirgan ya'ni ba'zi bir kishilar yerni bo'layotgan vaqtida shunday qirqilgan bo'lsa bu buniki bu uniki deb taqsim qilingan bo'lsa shuni darrov uni haqqini olishlik uchun qoqib qo'yilgan qozig'ni jindirib birovni haqqini oladigan bo'lsa Allohni la'nati bo'lsin dedilar. Hadis shariflarda man zalama shibran min al-ardi tawwaqahu tawwaqahu min sab'i aradina yawm al-qiyamah. Kim bir qarish yerga zulm qilgan bo'lsa, birovni haqqini olgan bo'lsa, qiyomat kunida 7 qavat osmonni shunchalik olgan miqdoridagi 7 qavat yerni tagigacha kavlanib unga halqa qilib bo'yniga osib qo'yinglar mana bu hadisni bilmaslik bu hadislarni masxara qilishlik natijasida mana bunday taqsimotni qilinishligiga minglab hay'atlar tuzildi zarracha foyda bo'lgani yo'q ammo islom yerlarni barobar taqsim qilishlikka alohida hay'at qilib o'tirmadi mana bu hadis sharif bilan o'zi tarbiyalab qo'ya qoldi shirk kichkina katta narsani e'tibori yo'q birodarlar shirk mabodo kishidan sodir bo'lsa alloh subhanahu va taolo uni gunohini kechirmaydi mana bu hadis sharif rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bergan bizlarga tarbiyalari o'zi bizga tushunarli bo'ladi tolik ibn shihob roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب jannatga bir kishi shu qora pashsha sababli kirdi dedilar do'zaxga yana boshqa bir kishi qora pashsha sababli do'zaxga kirdi dedilar ya rasululloh ya rasululloh buni sinfini qanday bu tushunamiz deganlarda لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء يقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة إمام أحمد بن حنبل musnatlarda keltirganlar ikki kishi bir toifa odamlarning oldidan o'tdi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni bir sig'inadigan buti bor edi buni oldidan biror kishini o'tmasdan magar biror bir narsani qurbonlik qilishligi shart edi ko'ryapsizlarmi mushriklar botil ahllari o'zlarining aqidasida qanday turadi bu butimizni oldidan bir narsa qurbonlik qilmasdan o'tkazmaymiz ya'ni shu yerdan bizni yo'limizga o'tkazmasdan birovni o'tkazmaymiz deyishardi mushrik qilib o'tkazamiz deyishardi o'zining botil aqidasida shunchalik sobiq turishardi bittalariga aytishdilarki qurbonlik qilasan deyishdi meni oldimda hech narsa yo'q qurbonlik qiladigan dedi bir qora pashshani bo'lsa ham qurbonlik qilasan dedi xo'p deb shu qora pashshani qurbonlik qilsam qilay dedida shuni qurbonlik qildi yo'lini xoli qilishda o'tib ketdi salomat qoldi lekin do'zaxga kirib dunyoda salomat qoldi do'zaxga kirdi dedilar boshqasiga qurbonlik qilasan deyishdi işte. men ollohdan boshqaga hech qanday qurbonlik qilmayman dedi bo'yniga urishdi, ya'ni boshini kesishdi, jannatga kirdi dedi. Aqida bu narsa qilinayotgan amalning kichkina kattaligi emas. Uning ruhidan ish. U shu mushrik bo'lib, shu butga sig'inib, shuni yo'lida qurbonlik qildi. Hayotini saqlab qolishlik uchun. Endi birodarlar, molini sarf qilib, o'zini ixtiyori bilan qiynalib topgan molini sarf qilib shirk yo'lida qurbonlik qilayotganlarning do'zaxga kirishligida shak shubha qolmaydi bunda bu hayotini saqlab qolishlik uchun bo'lsa ham shirkdan o'zini chetga olishligi kerak mabodo bir kishini bir zolim mast qiluvchi ichimlikni ichasan bo'lmasam kallangni olaman seni kallangni kesaman desa bu mast qiluvchi ichimlikni ichib hayotni saqlab qolishligi kerak agar haqiqatda shunday quvvatli zolim bo'lsa ammo shirk keltirasan desa bu narsani mutlaqo buni qabul qilishlikka yo'l yo'qdir lekin ba'zi bir kalima kufr haqida mukrah holati bor mukrah bundan istisnodir demak biz shuni bilishimiz kerakki ollohdan boshqaga atab so'yilingan narsani go'shti harom bu amalni qilgan odam shirk amalni qilgandir alloh subhanahu va taolo uchun ollohni nomini aytilib olloh uchun so'yilmaydi qurbonlik qilinmaydi agar ollohdan boshqaga so'yilinadigan joy bo'lsa mana bundan ham ehtiyot bo'lmoqlik kerak sobitibn roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانته فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها غفن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال هل فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم bir kishi buvona degan joyda tuya so'yishlikni nazar qildi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelib so'radiki men shu tuya so'yishlikni buvonada tuya so'yishlikni nazar qilgan edim shuni so'ysam bo'ladimi deb so'raganda aytdilarki yerda johiliyat butlaridan bir but bormi dedilar ibodat qilinib sig'iniladigan aytishdilarki yo'q bo'lmasam sizlarni bir sayilgohi bormi dedilar ya'ni g'ayri dinlarning sayilgohi bormi shu yerda dedilar ya'ni ba'zi bir id munosabatlarini o'tkazadigan joy bormi dedilar yo'q deyishdilar unday bo'lsa nazringga vafo qil dedilar demak shu hadisdan bilinadiki ollohdan boshqaga sig'inadigan daraxt buloq mozor shunday bo'lgan joyda biz bu ollohni nomiga aytib ham so'rashlikdan o'zimizni to'xtatmoqligimiz kerak biror bir sayilgoh bo'ladigan bo'lsa g'ayri dinlar o'zlarining xos sayilgohlarini o'tkazadigan joy bo'ladigan bo'lsa bu ollohni nomini aytib ham so'yib bu yerda qurbonlik qilishlik mumkin emasdir birodarlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima uchun so'radilar ikkita savolni biz diqqat beraylik bu narsaga ollohga osiy bo'ladigan suratda nazr yo'q dedilar nazrga vafo qilinmaydi dedilar odam farzandi qodir bo'lmagan narsada ham nazri yo'q bir odam buni misolini tushunishligimiz uchun bir odamni mulki bor edi shu mulkini aytib ana shu mulkini ollohni yo'lida nazr qildim desa bir odam bir sayyorasini minib ketayotgan bo'lsa shuni ollohni yo'lida nazr qildim desa u sizni mulkingiz emasda u boshqani mulki shuning uchun unga nazr vafo qilinmaydi ya'ni birovni mulkiniga nazr qilib shu narsani vafo qilishim kerak deb birovni o'zi molik bo'lmagan narsani nazr nazr qilmasa bo'laveradi albatta unga vafo qilmaydi uni ollohdan boshqaga nazr qilishlik shirkdandir buni biz alohida aytib o'tganligimiz ollohdan boshqaga atalgan narsa shirkdir oysha roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki itoat qilishlikni bir kishi nazr qilgan bo'lsa bu nazriga vafo qilib itoat qilsin allohga osiy bo'lishlikni nazr qilgan bo'lsa ya'ni allohga osiy bo'lmasin masalan bir kishiga musulmon kishiga men gapirmayman deb nazr qilib qo'ygan bo'lsa buni buzaveradi bu narsani bu osiy bo'ladigan surat ollohdan boshqadan istioza qilish ya'ni boshqa narsadan madad so'rab panoh istashlik shirkdir qur'oni karimda وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ba'zi odamlar bor ediki jinlardan panoh istardi hozirgi zamonda ham shunday kishilar ko'p biror bir sahroga bir dahshatli qo'rqinchli joyga tushsa mana shu yerni tarbiyat kunandasidan panoh istayman deydida shu yerda jinlarini kattasidan panoh istayman shu menga yordam bersin shu shuni zararliklaridan shu saqlasin shu yerda tarbiya qilgin deb pano istaydi mana bu narsa shirkdir bizni islom hayron holatda qo'ymadi mana hovlasu binti hakim roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitdim deydilar bir manzilga tushadigan bo'lsa dahshatli o'ringa tushsa mana duoni bizga o'rgatdilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam degan bo'lsa shu auzu bi kalimatillahi tammat min sharri ma xalaq desa shu yerdan ketguncha Allohni izni bilan biror bir narsa zarar yetkazmaydi. Mana maxsus bir duo turib bu narsani qo'yib rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatgan narsani tashlab boshqa narsaga murojaat qilishlikni durust emasdir mana bu hadis shariflardan bizga ma'lum bo'ladiki o'zimizni voqeimizga qaraydigan bo'lsak ko'p birodarlarimiz musulmonman deb e'tiqodliman deb yurgan kishilar o'zlarini sayyoralariga har xil narsalarni otib olishadi uni ichida nima bor bilmaydi ko'p kishilar o'zlarini xonadonlariga haligi aytilgan narsalarni qo'yishadi bu narsalar na aql na din buyurmagan narsalarni mol davlat sarf qilib qilishadi ko'p manzillarga alloh subhanahu va taolodan madad so'ramasdan ko'p manzillarga borishadiki shu manzillardan madad so'rab kelishadi kasaliga shifo so'raydi va shunga o'xshagan narsalarni qilishadi bu narsalar alloh subhana va taoloning hayotda ko'rsatgan davo uslubida talab qilishlik bu ayni hikmat birodarlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bir kasalga davo olloh hal qildi davolaninglar dedilar bu davo yo'llarining o'zini yo'nalishi bilan istashlik bu shariatga muvofiq ish ammo ruhiy madad so'rashlik alloh subhanahu va taoloni o'zidangina bo'ladi alloh subhanahu va taolodan so'raladigan narsani boshqa narsadan so'rashlik bu shirkdir shuning uchun o'zimizni hayotimizda bo'layotgan mana bu shirklardan saqlanmoqlik kerak alloh subhana va taoloni huzuriga inson har qancha xato bilan borsa shirkdan salomat bo'lgan holatda borsa olloh mag'firati bilan ro'baro bo'lishligi mumkin xohlasa kechiradi xohlasa azoblaydi ammo shirk bilan ro'baro bo'lib qolsa alloh subhana va taolo kechirmaydi kim bo'lishligidan qat'iy nazar hammamizga o'zi shu oyat hikoya qiladiki o'zining habibi o'zining eng maxluqotini ichidagi ulug'i bo'lgan muhammad alayhissalomga xitob qilib alloh taolo agar shirk amali sizdan sodir bo'lsa amalingizni halaka bo'lishligida shak shubha yo'q dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shu so'z bilan xitob qilingandan keyin boshqa odamdan shirk amali sodir bo'ladigan bo'lsa u hech qanday uni ayalmaydi birodarlar alloh subhanahu va taoloning so'zi haq olloh qur'onda o'ziga shirk keltirishligini kechirmaydi dedi shuning uchun e'tiqodotda shirkdan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak amaliyotda bid'atdan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak bid'at amaliyotda olloh rasuli buyurmagan amallardir mana hozirgi hadis sharifda to'rtta la'nat qilingan kishilarning bittasi bidatkor kishiga yordam bergan odamga Allohni la'nati bo'lsin dedilar. Mana bu narsani biz o'zimizga bir xulosa qilib qo'ymoqligimiz kerak. Sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain. Alloh subhanahu va taala hammamizni ham shirkdan saqlasin, bid'atdan saqlasin. Alloh subhanahu va taala o'tgan gunohlarimizni mag'firat qilsin. o'zimizni ham farzandlarimizni ham alloh taolo o'zi shirkdan saqlagan bo'lsin xayr buni bir juma namozida aytishlik ko'proq ifodaliroq bo'lardi mayli o'sha savol bo'lib qolibdi bu kishi ba'zi bir kishilar qo'lini ko'ksiga qo'yib so'rashlik shu haqda so'rabdilar bunda bizda bir bunda biz bu narsa demaymiz lekin shuni aytamizki ko'p ortiqcha egilishlikdan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak bu bir e, xilofi shariga borib qolmasligi kerak lekin men shu yerda bir narsani shu yerda shu munosabat bilan tushuntirmoqchimanki biz farzandlarimiz bilan erkaklar so'rashgan vaqtda ko'proq qo'l berib ko'rishamiz musofaha bu sunnat amallardan ya'ni o'zi erkak kishilar hammalari bir birlarini ko'rishganda qo'l berib ko'rishiladi endi bir savol borki nomahram ayol bilan er kishilar qo'l bo'lib ko'rishligi va mutlaqo bir a'zosiga tegib ko'rishligi bu mutlaqo durust emas bunda mo'min odam shak shubha qilmaydi hammamizga bu narsa ma'lum lekin savol borki mahramlarimiz bor o'zimizni singillarimiz xususan farzandlarimiz qizlarimiz shular otalarimiz bilan ko'rishganda qanday ko'rishish kerak degan narsa sunnatga muvofiq bo'ladi deyilsa o'zi aslida shu ko'rishlik shunda to'g'ri bo'ladiki ulamolar fikrida katta amallik olimlarni qo'lini o'psa durust bo'laveradi ko'rishganda qo'lini o'psa durust bo'laveradi farzandlar eng farzandlar uchun hurmatli bo'lgan kishilar ota onalaridir xususan qizlar dadalari bilan ko'rishgan vaqtda yugurib kelib salomlashishlik albatta sunnatga muvofiq qo'llarini ushlab shu dadalarini qo'lini o'pib ko'rsa menimcha eng sunnatga muvofiq bo'ladi